kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want die is die rui en die sterke en eindelijk kan die gemeente vir my sê doom nie. <laughs> Nog net, vir acht jaar was het net student gewees, nou is het doom nie. Uh, van my kant af hartelijk welkom vanochtend in die huis van die Heere, dit is altijd een groot voorrecht en sien om te weet dat onder die leiding van die Heilige Gees werk die Heere met ons om sy woord te kom hoor en ook nog nader in ons geloof tot geloofsvolwassenheid te kom. Ek draag die groet in die sien oor van AB Kerk Mabelol, dit gaan goed by ons, die gemeente het mooi sterk gegroei en die gesintheid het ook baie positief uitgedraai, Ons is die Here baie dankbaar vir die mense op die eh, die leedlys. Ons dra hulle ook in gebed aan die Here op. Geliefdes, daar by ons werk dit so. Ons vra vir die mense om te staan wanneer die groet en die seën van die Here uitgespreek word. So ek gaan vra kom ons staan en dan ontvang ons die die groet en die seën van die Here staande. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde sê die Here wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Luister na my stem en ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here is nou by elkeen van ons teenwoordig deur die kragvolle inwerking van die Heilige Gees. Gegroet is elkeen van ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en nou kry ons geleentheid om daarop te reageer deur samesang. Ons gaan saam sing Psalm 100, een van die meer bekende liedere, Jy gal wat leef juig voor die Heer, kom ons doen dit met blijdskap. Ons het die verlossing ontvang van ons Heer Jesus Christus daar in die kruis, soos ons ook verlede sondag by die nachtmal gesien het. Inderdaad, dit is die waarheid, hy het die dood oorwin. Die grepe van die bose het nie meer plek in ons leven nie. So kom ons sing dan psalm 100 daarvan al vier die verse. Juichel wat leef jy voor die Heer, Dien God met blijdskap geel meer. Kom nader voor sy aangezicht, goedem dieren is hier, zij goed uiteindelijk nimmer meer. Zij trouw in waarheid ook raar, tot in die laatste nacht geslaagd. ons luister nou met volle eerbied en ontzag na die wet van die Here soos wat hy dit self vir ons gegee het om in dankbaarheid tot hom te kan lewe. Ons staan nie meer onder die gesag van die wet nie, maar dit is nog van nog steeds van toepassing. As 'n mens net gaan kyk Matteus 5 vers 17 en verder kom die Here Jesus juis en sê ek het nie die wet ontbind nie, maar hy het dit kom vervul. En juis omdat hy die wet vervul het, beteken dit hy's die vlekkelose lam en omdat hy die vlekkelose lam is, word al die profeseë van die Ou Testament waar want hy is gekruisig, hy het gesterf en hy het dit volbring soos hy dit self sê. Nou geliefdes, die wat die Bybel sê het, kom ons maak oop by Eksodus 20, dis hoekom ons ook ons Bybels kerk toe bring. Dis nie net om te hoor wat die dominee sê nie, maar om myself te sien wat God vir ons sê. Ons gaan saam lees die wet van die Here uit Eksodus 20 uit. Die wet het ook 'n doel, dit is vir ons 'n kenbron van ons menslike sonde en ons menslike ellende. So wanneer 'n mens die wet van die Here werklik in jou hart opgeskryf het, dan gaan 'n mens gou agterkom waar jy verkeerd optree, want die wet is vir ons soos 'n riglyn. Dit stuur ons, dit is soos 'n busdrywer. Dit stuur vir ons na die regte rigting daar waar ons eindbestemming is elke dag. Die Here gee vir ons genoeg krag elke dag om te doen wat hy van ons verwag deur die woord van die Here. Ek lees vir ons Eksodus 20 daarvan af die eerste vers. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want dan sês daar die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie of sy dienskneg of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die bassein en die rokende berge bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees vir julle oom mag wees, so dat julle nie sondig nie, tot sover die wet van die Heere. Geliefdes, ons gaan dan saam as een gemeente ons skuldbeleidings doen in die woorde van gesang 69, daarvan gaan ons die tweede vers singen. aan almal wat met 'n ware berou en opregte geloof hulle toevlug neem tot hul enigste verlosser en saligmaker, niks en niemand anders nie as ons verlosser, die Here Jesus Christus. Kom die woord van die Here baie duidelik tot elkeen van ons met 'n spesifieke boodskap. Jou sondes sal jou vergewe wees volkome. Maar nie elkeen wat in die sonde volhard en in die genade verwerp, die liefde van God verwerp in Jesus Christus, Wanneer jy in ongehoorsaamheid lewe sonder dat daar geen geen poging van skuldbeleidenis is nie, kom die woord baie duidelik tot elkeen van ons dat die toorn, die straf, die oordeel van die Here op hom of haar sal bly vir solank as wat hulle in die sonde bly volhard. Baie keer in ons lewens, ons almal is skuldig, ons almal staan met rooi gesigte voor die Here en ons sak ons hoofde in skaamte want ons almal is sondig. Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie, sê Paulus vir ons. En daarom baie keer probeer mens daai klein heimlike sonde daar in die see weg te gooi dat hy daar wegroep, roes want ons besef nie aldag dat die Here ons harte deurgrond nie. Hy weet wat ons dink, hy weet wat ons doen, hy weet wat ons sê en daarom mag dit wees dat ons ernstig na hierdie saak sal kyk. Eh, David is sekerlik die beste voorbeeld vir ons van iemand wat selfs daardie klein sondes wat 'n mens maklik vir die wêreld kan wegsteek voor die Here se voete bring wanneer die skuldgewete jou opeet. Ons gaan saam lees Psalm 32. Welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag. Want u hand was dag en nag swaar op my, my murg het verander soos deur somergloed. Seeland. En hier kom die vertroostende woorde van Psalm 32 vers 5. My sonde het ek u bekend gemaak en my ongeregtighede het ek nie bedek nie. Ek het gesê ek wil aan die Here my oortredinge bely en u die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Sela. As jou hart, jou gewete, jou wese, jou gesindheid jou gerus stel, dan het jy vrymoedigheid teenoor God. Dan is daar nie iets wat tussen jou is en God staan nie. En dit is wat die sonde doen. Dit kom tussen jou en God. Want jy gee nie aan dit aandag nie en so ook verbeter jy nie op jou geloofslewe nie. Geliefdes, nou dat ons weet hoe ernstig hierdie gedeelte is, kry ons ook die geleentheid om ons eh, ongetwyfelde geloof in God herenig te bely soos wat dit saamgevat is in die 12 artikels. Ek vra nou geliefdes dat u oë sal sluit dat u hierdie belydenis vanuit die hart sal saamspreek en nie deur enige buitefaktore faktore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 die almachtige vader van waar hy sal kom om te oordeel die levende en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige gees, ek glo in die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees en een eeuwige lewe. Amen. Geliefdes, dan krijg ons nou ook die geleentheid om ons mooi voor te berei op die ontvangst van die woord, dier om saam te sing gesang 9, Dis ook hoekom ons almal hier by mekaar kom, is om die Here te verheerlik. Hy het ons nie nodig nie. Hy het jou nie nodig nie, hy het my nie nodig nie. Maar dis wat hy van ons vra. Hy vra dat ons hom verheerlik en daarom doen ons dit ook soos wat hy vir ons ook dan geleentheid gee met samesang in Gesang 9 vers 1 en vers 2. Ons is almal hier te saam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrouw, en daardier is ons nou sy eiendom. Kom ons leer soos wat hy vraag, en leer om te verdra, en lief te na te streef. Loof hom, Christus Deur. Ons is almal hier te saam, verenig in sy naam, verheerlik hom. Met ons hart en mond en hand, ons kracht en verstand, kom loof ons om. Hou ons leven dier die geest, laat ons die kinders wees en die hoe alles heer. Jesus Christus die. Die woord van die Here spreek vanoggend tot elkeen van ons uit 'n baie bekende gedeelte, daai gedeelte van Johannes 18. Jesus word gevange geneem. Nou die sinoptiese evangelies, Matteus, Markus, Lukas, al hanteer hierdie saak ook, Johannes ook baie belangrik wanneer 'n mens kyk na Johannes wat as voorbereider vir die Here Jesus Christus optree. Hy kom vertel vir hulle hierdie dinge wat nou gaan gebeur en dis ook uh, is dit die geliefde. Hy is 'n geliefde seun van die Here Jesus Christus gewees, iemand vir wie die Here werklik lief is. So Johannes het het Jesus werklik geken. En en dit is dit is dit moet mense eintlik kom ons noem dit nou maar 'n Ek weet jaloesie is nie is nie 'n goeie woord nie, maar wanneer 'n mens jaloers is om meer van die Here te weet, 'n behoefte om die Here beter te leer ken, dan kom 'n ou soos Johannes baie goed na vore want hy openbaar hierdie karaktereienskappe van die Here Jesus Christus vir ons. 'n eh, Verlede Sondag, soos ek verstaan, was dit die nagmaal geweest. En die nagmaal is vir ons ook as gelowiges, veral gereformeerde gelowiges, 'n waardevolle geleentheid om weer vir 'n oomblik net net te sit en te dink aan dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het, want ek dink die meeste van die kere is dit ons groot probleem met die geloof nou is dat mense kan nie meer werklik onthou wat Jesus Christus deurgemaak het nie. Wat hy op sy skouers moes gedra het nie die pyn en die vernedering en die lyding wat hy moes deurmaak vir ons om vandag hier te kan sit om die Here te kan ontmoet en om te kan loof en te prys. Ek dink nie ons dink elke dag aan dit wat Jesus as mens deurgemaak het om vir ons die oorwinning oor die bose te gee nie, want ek persoonlik dink as ons elke oggend wakker word met daai gesindheid, dan dan sal ons meer vir die Here lewe. As jy werklik elke oggend voor jy jou daaglikse roetine begin, dink aan dit wat Jesus vir jou gedoen het dan sal jy meer vir hom lewe. Jy sal meer vir hom doen. Want ons almal ken pyn. Ons almal ken hartseer, maar een ding wat ons nie ken nie, is God verlatenheid. En dis wat Jesus gedra het. Hy het God verlate geword dat ons vandag ook hier onder die genadige hand van God kan lewe. So ons gaan saam lees Johannes 18 daarvan vers 1 tot vers 11. Ons teksgedeelte is dan vers 11b. Dit handel dan oor die lydensbeker die thema vanochtend is dat ons as christene, ons as gelovig is, dus kan een mens sê, die sonder mens, het die leidensbeker van Jesus Christus gevul. So kom ons bid saam, voor ons dan saam lees. Ons almachtige God en hemelse Vader, driemaal heilig is die naam Vader, Seen en Heilige Gees. Aan u kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding, al die heerlijkheid, al die kracht, al die majesteit, al die majesteit, tot in alle ewigheid want U is die enigste God. U is die lewende God. U is die Vader, U is die Skepper, U is die verbondsgod. En ons is U kinders en deur die werking van die Heilige Gees gee U vir ons nou die geleentheid om tot U te kan nader, om tot U te kan bid, om U naam aan te roep en U te aanbid. Want ons weet Here dat omdat ons U kinders is, is ons hand, ons name in U handpalm gegraveer. En wat 'n wonderlike voorreg om nie dit met absolute sekerheid te weet dat U is ons God nie. Dat U U sal voorsien in al ons behoeftes en dat U ons sal vertroos en dat U ons sal lei in die regte weë. Maar Here, ons weet ook daar was 'n tyd gewees waar die mens totaal nal weggedraai het, draai het van U af. 'n Tyd waar elke liewe mens, elke liewe skepping, gedeelte na die ewige verderf toe beweeg het, maar U het voorsien In die alwetendheid het u geweet dat daar selfs in die tuin van Eden eh, sal die mens op die verkeerde weë wandel. En daardeur het u vir ons u seun Jesus Christus gestuur om vir daardie rede na hierdie aarde toe te kom om weer die versoening, die verhouding en die gemeenskap met die Vader te bewerkstellig. Daarom weet ons Heer dat u genade is onbeskryflik groot en u liefde onvoorwaardelik. Daarom kan ons net sê dankie Here. Maar ons bid, Here, dat dit nie net daar sal bly nie, mag dit wees dat dit wat ons vanoggend vanuit die woord hoor deur die Heilige Gees vir ons treffend sal wees. Dat ons nie maar net met woord bely dankie nie, maar dat ons lewensboekdele sal spreek van dankbaarheid, van navolgers en ook van liefde, getrouheid, gehoorsaamheid. Daardie is woorde, Here, wat so gereeld nie meer deel is van ons woordeskat en ons lewenswyse nie. En mag dit wees dat U ons deur die woord sal aanspoor, aanmoedig en vermaan om ernstig te sal besin oor ons lewens, oor ons gedagtes en oor ons woorde. Mag dit wees, Here, dat daar waar ons optree, dat ons ligstrale van U koninkryk sal wees. Maar mag dit wees dat ons lig sal skyn deur die blye evangelie van ons Here Jesus Christus. Verder weet ons Here dat niks van hierdie dinge sal vir ons moontlik wees nie as die vertrooster nie by ons is nie. En daarom sê ons vir U dankie vir die werking van die Heilige Gees in ons met ons tot ons en deur ons dat ons U kinders kan wees. En ons bid so ook Here dat U oor die eie eer sal waak en dat daar nie een van ons is wat vandag sal wees wat nie sal luister nie. Mag dit vir ons iets beteken. Mag dit vir ons waar wees en mag ons sê Here spreek want U dienskneg en U diensmaagd luister. Vergewe ons ook al ons sondes, selfs daardie sondes wat ons nie herken nie Mag ons deur die werking van die Gees dit bely by u voete bring in ware opregtheid en in eerlike geloof. En mag ons die sekerheid hê dat u vergewe. Maak ons rustig, Here, maak ons kalm. Laat ons vir 'n oomblik wegbreek van die alledaagse dinge en ons rotines. Mag ons ook hierdie oomblik in die heilige naam en teenwoordigheid van God sal wees. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons lees dan saam Johannes 18 daarvanaf vers 1 tot en met vers 11. Ek lees vir ons vanaf vers 1. Nadat Jesus dit gesê het, het hy met sy disippels oor die spruit Kedron gegaan waar daar 'n tuin was waarin hy self gegaan het en sy disippels. En Judas, sy verraaier, het ook die plek geken omdat Jesus daar dikwels met sy disippels saamgekom het. En Judas het die afdeling soldate en die dienaars van die owerpriesters en die fariseërs geneem en daar gekom met fakkels en lampe en wapens. En omdat Jesus alles geweet het wat oor hom sou kom, het hy uit die tuin gegaan en vir hulle gesê: "Wie soek julle?" Hulle antwoord hom: "Jesus die Nasareener." Jesus sê vir hulle: "Dit is ek." En ook Judas, sy verraaier, het by hulle gestaan. Toe hy dan vir hulle sê: "Dit is ek," het hulle agteruit gegaan en op die grond geval. Hy vra hulle toe weer: "Wie soek julle?" en hulle sê: "Jesus." die Nazarener. Jesus antwoord, ek het vir julle gesê dat dit ek is. As julle my dan soek, laat hierdie manne weggaan, sodat die woord vervul sal word wat hy gespreek het. Hy die wat u my gegee het, het ek niemand verloor nie. En Simon Petrus wat 'n swaard gehad het, het dit uitgetrek en die dienskneg van die hoofpriester geslaan en sy regteroor afgekap. En die naam van die dienskneg was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus: "Steek jou swaard in die skede." Die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie. Tot sover die skriflesing uit die woord van die Here mag elkeen wat hierdie woord gehoor het, die saligheid in Christus Jesus ervaar beleef, dat in sy hart opsluit en daarvolgens gaan lewe. Ek lees vir ons ons teksgedeelte vers 11b. Die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. My verlosser aan die kruis ly versonde smart en pyn. Ook vir myne. Van die vloek maak hy my vry en deur sy sterfte red hy my. Nou wanneer 'n mens hierdie woorde hoor, wanneer 'n mens so 'n sin konstruksie hoor, kan 'n mens nie anders nie as om te vra hoe groot en onbeskryflik is die genade en die liefde van God nie vir ons nie. Wanneer 'n mens dit net proe, kan 'n mens die vraag vra: hoe onbeskryflik groot is die genade en die liefde van God nie vir die sondaar mens nie. Want hier die beker van lyding wat ons Here Jesus Christus gedrink het, sal ek en jy nie kan drink nie. Hierdie pad van vernedering wat die Here Jesus Christus deur Golgotha se heuwel en deur 'n geleende graf geloop het, sal ek en jy nie kan loop nie. Ons sal daardie pad nie kan bewandel nie. Om die wil van die Vader te gehoorsaam, soos ons Here Jesus Christus, kan ons mekaar in die oë kyk en vir mekaar sê is onmoontlik. Om in die voetspore van die Here Jesus Christus te loop soos hy geloop het, sal ek en jy nie kan doen nie. Maar een ding wat definitief die waarheid is, is dat dit moes gebeur het. Iemand moes gekom het en hierdie pad geloop het. Iemand moes gekom het en hierdie beker gedrink het. Iemand moes gekom het en die wil van die Vader in totale gehoorsaamheid aan gehoor gegee het. Want sonder dit was daar geen oorwinning gewees nie. Sonder dit was daar nie verlossing gewees nie en daarom het God geweet hy het sy seun nodig. En wanneer mense dan so daaraan dink dat dit brood nodig was vir Jesus om na hierdie wêreld toe te kom, kan 'n mens weer vra, hoe groot en onbeskryflik groot is die genade van God deur die Here Jesus Christus nie vir die sondaar mens nie. Mense kan dit persoonlik maak. Hoe groot en onbeskryflik groot is die liefde en die genade van God nie vir jou nie jy is sy kind. Hoe heerlik is dit nie vir ons as gelowiges om die versekering te hê dat ons verlossing, ons redding die wil van die Vader is nie. Dat jou onmag en jou onvermoë, jou tekortkominge op die stikkende skouers van die Here Jesus geplaas is en hy dit gedra het tot voor die Vader troon waar hy jou saak vir jou pleit en waar hy dit sal voldoen. Waar deur Jesus Christus jou onvermoë om jou knie en jou rug en jou hoof te buig voor die Vader, jou arrogansie en hoogmoedigheid en jou eie geregtigheid, jou gebrek aan die vrugte van die Heilige Gees in jou lewe geneem het op hom en hy het deur sy selfloosheid, deur sy Heilige Gees, deur sy bereidwilligheid dit alles geneem het en gedra tot voor die Vader troon waar hy jou saak vir jou pleit waar hy vir die sondaar mens geliefdes en dit is ek en jy versoening met die Vader kom bewerkstellig het deur sy lewe te gee dit is die blye evangelie waaraan Jesus Christus ons wil herinner deur sy lyding deur sy sterwe deur sy opstanding en volmaaktheid hy wil jou konstant daaraan herinner en daarom vra God van ons om daaraan te dink. En dit bring ons ook dan nou by ons eerste punt, die Vader het hierdie verskriklike liefdesbeker vir die seun gegee om te drink. Hoe duidelik wanneer 'n mens die Heilige Skrif oopmaak, sien 'n mens nie die liefde van God vir die sondaar mens nie. Die hele Bybel is in hoeveel hoofstukke is dit die tema van daai gedeelte die liefde van God vir die sondaar mens. 'n Mens kan die hele Bybel saamvat in die woord liefde. 'n Mens sien dit in Jesaja 63 waar die Here sy volk verlos het uit liefde uit. Jesaja 43 waar die Here self kom en sê ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Daar sal jy sal deur die vuur loop en jy sal nie geskroei word nie. Die Here roep die sondaar mens uit liefde uit. Hosea 11 vers 4 wat verder wat vir ons sê, die Here roep sy volk deur koorde van liefde. Hierdie beker wat die Heere Jesus Christus moet drink, sing van die liefde van God en Jesus Christus vir die sonder mens. Ons sien dit in sekerlik die meest bekendste vers van die hele Bijbel, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige bore sien gestuur het, so dat elkien wat in hom gloe nie verloore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hee. Een vader wat sy enigste sien stuur om te sterf onskuldig sonder dat hy dit verdien. Dis nog ons iets om aan te dink. Is jy bereid om dit te doen? Is jy selfs bereid om iemand anders se kind te laat opoffer vir iemand anders se skuld en iemand anders se sonde? Want groter liefde as dit wat God in Jesus Christus vir ons bewys het, kry ons nie. Jy sien dit nie. Dis wat Johannes 15 vir ons sê. Want die bewys van God se liefde vir die sondaar mens lê juis daarin dat deur Jesus Christus het vir jou gesterf toe jy nog sondaar mens was. Hier kom die Vader en hy gee hierdie lydensbeker, hierdie liefdesbeker vir sy seun om te drink. Nou volgens Matteus 26, die Here Jesus Christus se eerste reaksie was 'n reaksie van huiwering. Hy sê in Matteus 26 vers 39: "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar laat u wil geskied en nie myne nie. En hier lees ons in Johannes 18 hierdie pragtige woorde, hierdie selfversekerde woorde sonder enige huiwering ons teksgedeelte, die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit nie drink nie. Die beker wat die Vader vir die Here Jesus gee, 'n beker wat gevul is met genade en liefde en verlossing en redding en 'n ewige lewe, maar ook gevul is met die toren en die oordeel, die geweldige en verskriklike oordeel en toren van God oor die sonde. En jy's daarom omdat daardie beker wat Jesus moes gedrink het, gevul is met hierdie toren, hierdie straf kry ons te doen met die Here Jesus Christus se kruisiging waar hy homself laat kruisig het vir my en jou terwille van my en jou en wanneer die Here Jesus Christus dan met hierdie beker in sy hand staan voor hom drink hy daardie beker tot op die laaste druppel daar bly niks van daardie beker oor nie want deur die drink van hierdie beker weet die Here Jesus Christus dat die Vader se plan is nou volvoer Die Vader se plan van verlossing vir sy kinders is gedoen. Hoe hoe sê mens dankie? Hoe sê mens dankie vir soveel onverdiende genade? Hoe sê mens dankie vir sulke liefde wat absoluut onmeetbaar is? Hoe sê mens dankie vir geduld? sonder grense. Hoe sê mens dankie vir barmhartigheid sonder einde oor mense wat dit nie verdien nie? Hoe sê jy dankie vir dit wat God vir jou doen? Hoe sê jy dankie vir dit wat God vir jou gedoen het? Hoe sê jy dankie vir dit wat God vir jou nog sal doen? Hoe sê mens dankie? Hoe sê mens dankie, Here? In Matteus 20 vers 22 vra die Here vir sy disippels: "Kan julle hierdie beker drink wat ek sal moet drink?" So vra die Here Jesus dit vir ons ook want baie keer probeer ons self hierdie beker te drink, ons probeer op ons eie maniere in die hemel te kom. Ons probeer op ons eie maniere die Here te loof en te prys en ons maak die Bybel absoluut sekondêr. Daarom vra die Here ook vanoggend vir ons net soos wat hy vir die disippels gevra het sal jy hierdie beker kan drink? Nou daar is net een antwoord op daai vraag en dit is nee, net die seun kan die beker van die Vader drink. Net hy kan die toren van God op die sonde dra. Net sy seun kan daai straf en daai oordeel op sy skouers neem en dit oorwin. En dan kan 'n mens weer eens vra hoe groot en onbeskryflik is die genade en die liefde van God nie vir die sondaar mens nie. Hy wat God self is wie dier jou sonde onteer word, is bereid om in jou plek vir jou sonde te sterwe. Hy wat so diep getref word dier jou ongehoorzaamheid en die bereidwilligheid om hom nie te loof en te prijs nie, is bereid om vir jou, jou saak, voor die vader troon te pleit. Hy wat dier jou ontrouheid van sy eer beroe word, neem jou skuld op hom om jou vry te spreek. Niemand en niks anders nie, dit is 'n persoonlike God wat jou by jou naam geroep het. Ek en jy kan dit nie doen nie. Ek en jy kan nie soos God hier optree nie. Want die oomblik wanneer iemand iets onregverdig teenoor ons doen, nee, papi, dan spring ons vinnig op die appelkar en selfs gooi ons hom om. Moet net nie oor die lyn trap wanneer dit by my kom moet my net nie onregverdig hanteer nie, want dan gaan ek kwaad raak. Dan breek ons die verhouding onmiddellik. Dink maar aan die twis. Dink maar aan die families en vriende. Dink maar aan al daardie dinge waar ons nie meer oor die weg kom nie. Verlede Sondag het ons die nagmaal gebruik. En nou kan ons die vraag vra, wat het dit vir jou beteken? Wat het jy daarmee gedoen? die vertroostende woorde geliefdes is volgens Genesis 15, God het aan Abraham een belofte gemaakt en God hou sy beloftes, want ten spuite van die feit dat die mens sy rug op God draai, sal God nooit sy rug op sy mense draai nie. Ten spuite van die feit dat die mens nooit getrouw sal bly nie, kom God met die belofte en hy sê, hy sal altyd getrouw bly en daarom bly hy by sy woord. En wanneer die Heere Jesus dan hier die beker in die hand neem, weet hy wat dit betekent. Die oomblik wanneer hy daai beker in sy hand vat, weet hy dat hy gaan aan 'n kruis hang en hy gaan uitroep, "My God, my God, waarom het U my verlaat?" sodat jy en ek nooit weer in ons lewe daardie vers hoef te sê my God my God waarom het U my verlaat nie want sy belofte is 'n belofte van Immanuel God met ons altyd hy sal jou skaduwee aan jou regterhand wees volgens Psalm 119 121. Hy het geweet toe hy daai beker in sy hand neem en hy dit gaan drink, gaan hierdie God verlatenheid oor hom kom. En geliefdes, dog steeds, ten spyte van dit, sonder enige huiwering neem hy daai beker en hy drink dit tot op die laaste druppel. Jesus dra die Godverlatenheid vir jou en my. Hy neem hierdie beker van hel se smart en pyn en lyding sodat ek en jy daarvan vrygespreek en gevrywaar kan word. En nog steeds ten spyte van die feit dat hy die beker drink, hang hy daar aan die kruis en hy roep uit Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En nog steeds word daardie vers deel van ons lewe. Vader vergeef hulle. Dis wat hy voorpleit. Hulle weet nie wat hulle doen nie omdat ons deur die sonde verblind word en ons nie besef dat ons elke dag besig is om die seën van God harder en dieper aan 'n houtkruis vas te spyker deur ons optrede, deur ons gedagtes, deur ons gewete en deur ons goddelose rotines nie. Daarom is dit belangrik dat ons sal moet besef dat ons met onsself bind aan die woord van die Here. Met hierdie beker in die hand kom Jesus juis en hy sê tetelestai, dit is volbring. Hy het dit vir ons gedoen. Ek het die Vader se reddingsplan vir hierdie wêreld afgehandel. En dan kom hy en hy sê ek het dors. Ek het honger. Sodat jy nooit weer dors nie en honger sal wees nie sodat die sonder sondige mens gevoed kan word deur die ewige brood en die ewige lewensfontein soos u ook die geleentheid gehad het om by die nagmaal te sien sy gawe aan die kruis beteken dat die mens met God versoen is dit beteken dat daar reiniging van die sondaar mens is en ook volkomme verlossing en ek sluit af hierdie boodskap wat vanochtend na elkeen van ons kom, dit is een goeie boodskap. Dit is die waarheid, dit is bybels. Maar hier die boodskap kom nie sonder waarschuwing nie. Dit beteken ook dat die wat Jesus Christus sy verlossing, sy redding en sy woord en sy genade verwerp op die pad is na die eeuwige verderf. Dit beteken dat aan elkeen wat in bewuste ongehoorsaamheid teen die wil van die Vader lewe deur die Here verwerp sal word sonder dat daar opregte en eerlike skuldbelydenis is van God verlate sal wees vir ewig dors maar dank die Vader geliefdes vir die werking van die Heilige Gees wat ons aanspreek ons aanmoedig en ons vermaan om te verbeter in ons daaglikse lewe. Wanneer 'n mens gekonfronteer word deur die wêreld en die wêreld se gedagtes en dinge waar Jesus Christus afgemaak word as 'n storie, 'n fabel, 'n verhaal, 'n mite, is dit jou verantwoordelikheid om hierdie blye boodskap te gaan leef, te gaan uitleef, maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Ons moet begin wakker skrik. En ons moet begin betrokke raak in hierdie strijd tussen die lig en die duisternis. Jesus Christus het al hierdie dinge vir ons gedoen. Sy eie leven vir ons gegee. Hy het geen huivering getoond toe hy die pad van God verlatenheid in die oe gestaar het nie. En nou kom die woord, ons moet dit ook nie met huivering doen nie. Die Heere sê, doen dit sonder huivering. Die geloofsopdrachte wat ek vir elkeen van julle gegee het leef vir die Here, ken die woord, maak dit jou fondament. Ons kom terug na die oorspronklike vraag toe. Hoe sê mens dankie vir dit wat die Here, God ons Vader deur Jesus Christus vir ons gedoen het? Die kort antwoord is jy sê nie dankie nie. Jy gaan lewe dankie. Jy gaan lewe 'n lewe van absolute dankbaarheid in gehoorsaamheid aan die wil van God. Want om dankie te sê is nie genoeg nie. Dankie te sê, doen ons wanneer iemand vir jou bedien by een restaurant. Die Heere Jesus het meer as dit vir ons gedoen. As jy dit besef, dan verstaan jy ook die verantwoordelikheid om dit te gaan lewe. Doen die wil van God en nie die wil van die Vader. Nie onbeskryflik groot is die liefde en die genade van God nie vir ons nie, onmeetbaar groot. Gaan dan nou. Word passievol oor jou geloof. Hardloop op die wetloop van geloofsvolwassenheid. Gaan en word actief. Gaan en glo en doen. Die leidingsbeker van God is dier Jesus Christus vir jou en my gedrink. Moe nie gaan lewe asof dier Jesus Christus maar daar die beker verniet gedrink het nie. Moe nie gaan lewe asof dier Jesus Christus daar die beker sonder enige betekenis gedrink het nie gee nou vir 'n oomblik jou aan jou alles en tot op die laaste druppel vir Jesus. Want daar is geen ander weg na die Vader behalwe deur die Seun en ons verlosser en ons middelaar Jesus Christus nie. Hy het dit vir jou en my gedoen. Glo dit met jou hele hart, al jou krag en jou hele verstand, want dit is die waarheid. Amen. Kom ons dank. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dankie vir hierdie geleentheid om weer uit die woord uit te lees. Help ons Here dat ons ook 'n dieper betekenis van die lydensbeker sal hê en dat ons ook 'n dieper betekenis sal hê van dit wat U Seun Jesus Christus deurgemaak het vir ons. En dit was nie onbewuslik nie, hy was bewus van die situasie, hy was bewus van die einddoel en hy het dit volbring vir ons. Daarom vra ons Here, gee vir ons die krag deur die werking van die Heilige Gees dat ons met al ons krag en al ons verstand met ons wese. Die naam van ons Here Jesus Christus sal groot maak daar waar ons lewe. Help ons Here dat daar waar ons optree, 'n gedeelte van die koninkryk sal sigbaar word en dat die mense nie daar buite vir ons sal staan en lag nie. Gee vir ons dit wat ons nodig het Here om te doen wat U van ons verwag. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek kry nou geleentheid vir die opneem van offergawes. Daarna gaan ons afsluit met genade onbeskryflik groot gesang 295 Here, ons weet alles, alles, alles is net genade. En dat alles aan U behoort en dat ons nie van die wêreld is nie, maar in die wêreld en U gee vir ons ook die belofte dat U sal voorsien in al ons behoeftes. Daarom sê ons vir U baie dankie dat U vir ons die geleentheid gee om aan U terug te gee dit wat U so ryklik vir ons geleen het. En mag dit wees dat hierdie finansies dat ons dit reg sal aanwend dat ons tot eer en verheerliking van u naam sal lewe en dat ons ook tot uitbouing van u koninkryk sal wees in Jesus naam deur die werking van die Gees. Amen. Geliefd is ons slotsang en antwoord op die woordverkondiging gesang 295. Um ehm, ons gaan dan daarvan vers 1 en vers 4 sing. Kom ons bly staan. ontvang nou die Seen van die Heere en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons, Heere Jesus Christus, die liefde van God, gemeenskap van die Heilige Geest met die elkeen wees en bly van nou af tot in alle eeuwigheid. Amen.